Та хіба ж ви не бачите в голосі Гайді? Відчувався розпач, що вони знають чи скоро знатимуть, що ви живі, що вони знають, хто ви. Отже, вони чекатимуть на вас тут. Еге ж. Але ти забуваєш про деякі дрібнички, Люба Гайді, втрутився шафер. Вони не знають, що ми знаємо, що вони чекають на нас тут. Принаймні, мені так здається. Це все гадання на кавовій гущі, лейтенанте. Та є ще одна дрібниця. Дуже скоро до замку привезуть ваших схоплених друзів на допит? спитав Сміт. Ну, не думаю, що їх запросили на склянку чаю, вгідливо відповіла Гайді. Слушно, слушно, кивнув головою Сміт. А ми вирушимо на гору разом з ними. В одному вагончику. У тоні, яким Гайді поставила це запитання, ніби звучав сумнів у тому, чи Сміт сповна розуму. Не у вагончику, а на ньому. Сміт позирнув на годинник. Тепер автобус у Зульцовому гаражі. Е, ти повинна бути там за годину і двадцять хвилин. Ага, і ще одне. Прихопи кілька ящиків з порожніми пивними пляшками. Кілька ящиків? Ага, ясно. Вона похитала головою. Ви обоє збожеволіли. Так, це видно з кожного нашого слова і руху, погодився шафер. Потім, споважнівши, додав. Помолися за нас, любонько. А якщо не пригадаєш жодної молитви, то просто потримай пальці на охрест, поки вони заніміють. Повертайтеся, будь ласка, сказала дівчина. Щось наче не давало їй говорити. Помовчавши хвилю, вона махнула рукою і пішла геть. Шафер із захватом дивився її услід. Ось майбутнє місіс Шафер, заявив він. Може, вона трішки нервова і любить чепуритися, але ви помітили, наприкінці вона мало не заплакала. Може, і ти був би нервовий і схильний плакати, якби пройшов крізь те, і що довелося пройти їй за останні два роки, похмуро сказав Сміт. А може вона була б не такою нервовою і схильною плакати, якби ви їй трішки пояснили, що діється навколо. Я не маю часу, щоб усім це пояснювати. Ви не вперше про це говорите. Хитрун, ось як треба вас називати, босе. Ну, гаразд, годі. Сміт знову глянув на годинника. Я молю Бога щоб вони не заварилися. А я чомусь ні, зауважив шафер і спитав, коли ми, тобто, якщо ми повернемося звідти, то чи поїде вона з нами? Хто вона? Гайді, ясна річ. Гайді, ясна річ. Якщо нам це пощастить. А пощаститься нам завдяки мері. А її рекомендувала Гайді. Ну, годі, годі, все ясно. Шафер ще раз глянув на дівочу постать у далині. Замріяно похитав головою. В ресторані Савой Гріль вона стане сенсацією. Секунди зливалися у хвилини, а ті, в свою чергу, повзли до болю повільно. Минуло майже чверть години. Яскраве місячне світло уже кілька разів змінювала майже цілковите темрява, коли на долину набігали низькі, пошматовані чорні хмари. Двох чоловіків, що причаїлися в пітьмі, Холоднеча пронизувала до кісток. Але вони чекали, мусили чекати. Самим дістатись до Шлосадлера